նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հուշ երեկո նվիրված Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակին։ Արցախի նախագահան աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Մարտոնու շրջանում։ Աշխատանքային այցով Բելգիայում է Արցախի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանրապետության բուժաշխատողները վերապատրաստում կանցնեն արտերկրում։ Ամփոփվել են հացամթերքի շրջանառության ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության եւ մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունների համատեղ նախաձեռնությամբ մարտի 5-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել հուշ երեկո նվիրված ռազմական եւ քաղաքական գործիչ Հայաստանի ազգային հերոս եւ Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակին։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել պաշտպանության նախարար Կարեն Աբ รา համյանը։ 1989-92 թվականներին լինելով ինքնապաշտպանության կավորական ջոկատների հարամանատարը նահսկայական ավանդ է ներդրել ռազմական հաջողությունների ձեռքբերման Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաների ու Արցախի ինքնապաշտպանական ու ազատագրական մարտերի կազմակերպման ու ղեկավարման գործում Իր խոսքում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը նշել է, որ իրեն բախտի վիճակվել ցանոթ լինել Վազգեն Սարգսյանի հետ դեռևս 1988 թվականից։ Վազգենը ֆիզիկապես ամուր ու կենսուրախ մարդ էր։ Նա իր ողջ կյանքում ազգին, հայրենիքին, բանակին, պետականությանը, ընկերությանն անմնացորդ նվիրվեց։ Սպարապետը փայլել է կյանքի բոլոր ասպարեզներում, ասել է Արցախի թեմի առաջնորդը։ Ո՞տ ես գլուխ հայր, ամբողջական Մի բան էլ որ նվիրում դվիրում են։ Ինչու են Արցախում բոլոր հայերը պաշտում Վազգեն Սարգսյանին։ Իսկապես շատ սիրում, որտեղ գիտեն։ Արցախի մար Վազգեն Սարգսյանի մոտ չէ բառը չկար։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը խոսելով Վազգեն Սարգսյանի գրական գործունեության մասին, ասել է, որ Վազգեն Սարգսյանի պատմվածքներն այսօր էլ չեն կորցրել իրենց արդիականությունն ու արվեստի հմայքը։ Սպարապետի գրած ամեն մի բառն անկրկնելի է, անշփոթելի։ Վազգեն Սարգսյանի փիլիսոփայական մտքերը խորություն ու խորհրդավորություն են տալիս նրա ամեն մի բառին, նշել է Վարդան Հակոբյանը։ Միջոցառման սպարապետի եղբայր Արամ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել արցախցիներին Վազգեն Սարգսյանի պատիվը միշտ բարձր պահելու եւ համարժեք գնահատելու համար։ Շատ կուզենայի, որ Վազգեն այս դահլիճում ներկա լիներ, նրա կողքին էլ մայրս լիներ։ Վազգենի գործունեության ամենագլխավոր գրավականն ազատագրված, անկախ ու պաշտպանված Արցախն է։ Նա իր կյանքն ամբողջությամբ նվիրել է Արցախին, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Տուն գալուց իր ծննդյան օրը կասես նվերմվեր չառնեք, ծնունդ չանեք, այսօր երեխեքի հետ եմ հասկացնելու։ Անկախության սերունդ է մեծացել, ու մենք բոլորս այդ անկախության սերնդի հետ միասին ազգենի падգամը ու ցանկությունը իրականություն դարձնելու խնդիր ունենք։ Հուշ երեկոյին ելույթներն ընդմիջվում էին հայրենասիրական երգերով։ Միջոցառմանը ներկա էին նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պետական այրեր, զինվորականներ, սպարապետի զինակից ընկերներ, հարազատներ եւ հյուրեր։ Վերձորի Վահան Թեքեյանի անվան միջնակարգ դպրոցում կայացած Brain Ring խաղը նվիրված էր Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Վերձորի թիմ 1 դպրոցը ներկայացրել էր երկու թիմ՝ Արսանիկ Լեռներում եւ Սպարապետ։ Բերձորի Վահան Զատիկյան անվան թիվ 2 միջնակարգի մենուա եւ Աղավնոյի Գարեգի Նժդեհի անվան միջնակարգ դպրոցի Գարեգի Նժդեհ թիմերի կազմում 10-ից 12-րդ դասարանցիներն էին։ Մրցույթը կազմակերպել էր եւ անցկացրեց Բերձորի թիմ 1 միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Հովանես Արութունյանը, ով այստեղ է եկել դասավանդիր Հայաստան ծրագրով։ Խաղը կայացավ երկու փուլով, յուրաքանչյուրում 15 հարց։ Հարցերի մի մասը նվիրված էր սպառապետի կյանքին ու գործունեությանը, մնացածը տարբեր բնակավարների մասին էին։ Խաղին ոչ մրցտային կարգով մասնակցում էին նաև ուսուցիչները։ Վերջնական արդյունքում 12 միավորով առաջին տեղը գրավեց Մենուա թիմը, երկրորդը Հարսանիք Լեռներում է 10 միավորով։ Միջոցառումից հետո մասնակիցներն իրենց ուսուցիչների հետ այցելեցին Բերձորի Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված ուսամալիր, Վազգեն Սարգսյանի նվիրված ուսակոթողի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեցին Սպարապետի եւ բոլոր մարտիրոս քաջերի հիշատակին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մարտունի քաղաք, որտեղ աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի ղեկավարության հետ։ Քննարկվել են Մարտունու շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել բանակից զորացրված սպաներին աշխատանքով ապահովելու խնդիրներին։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին Պաշտպանության նախարար Կարեն Աբ รา համյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Մարտի 5-ից Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորած պատվիրակությունը գտնվում է Բելգիայում։ Աշխատանքային այցի առաջին օրը խորհրդարանի ղեկավարը Բրյուսելում այցելել է Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակ եւ հանդիպել կառույցի ղեկավար կազմի, ինչպես նաեւ ՀՈԻԴԱ Բելգիայի կոմիտեի հայօգնության միության, համազգային մշակութային միության, ՀՈԻԴԱ Արամ Երկանյան երիտասարդական միության, հայկական մարմնամարզական ընդհանուր միության պատասխանատուների հետ։ Ներկայացնելով մասնակիցներին Հայդատի Եվրոպայի կառույցի ղեկավար Գասպար Կարամպետյանը նշել է, որ հանդիպանը մասնակցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները իրենց առօրյա աշխատանքում առնչվում են Արցախի եւ համազգային օրակարգի այլ հարցերի եւ այս տեսանկյունից կարեւորել նման հանդիպումների բարբերականությունը։ Ողջունելով ներկաներին, ազգային ժողովի նախագահը բարձր է գնահատել Բելգիայում գործող հայկական կառույցների ջանքերը Արցախը ներկայացնելու առումով եւ ընդգծել անցած տարիների ընթացքում դրանց ազգային ժողովի հետ ձևավորված համագործակցության կարեւորությունը։ Իր խոսքում խորհրդարանի ղեկավարն անդրադարձել է Հայաստան-Արցախ սփյուռք փոխգործակցության շարունակական զարգացմանը, համահայկական ներուժը արդյունավետ օգտագործելու քայլերին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցությանը, կadrերի պատրաստման ուղղությամբ հետագա համագործակցությանը եւ Արցախի եվրոպական երկրների խորհրդարանների ու միջխորհրդարանական կազմակերպությունների հետ տարվող աշխատանքներին վերաբերող թեմաների։ Այնուհետև ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է ներկաների հարցերին։ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմինե Ալեքսանյանը եւ ազգային ժողովի նախագահի օգնական Գեգամ Ստեփանյանը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժինը։ Արցախի բուժաշխատողները շուտով վերապատրաստում կանցնեն արտերկրում։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ում գլխավորած պատվիրակությունը երրորդի աշխատանքային այցով Արցախում է։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի գլխավորած պատվիրակության առաջին հանդիպումը Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանի հետ էր։ Այնուհետև այցեր, բուժական հաստատություններ, հանրապետության շրջանային բուժմիավորումներ, իսկ այսօր պատվիրակության անդամները հանդիպել են ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Արսեն Թորոսյանն աշխատանքային այցն Արցախ համարում է արդյունավետ։ Ջուհի, Մարտունու, բժշկական կենտրոններ, զինվորական հոսպիտալներ, Մեխակավանի, Մարտունու, այսօր նաև այցելելու ենք Մարտակերտի ուղությամբ, ելի զինվորական հոսպիտալ եւ բժշկական կենտրոն, ինչպես նաև հանդիպ ենք ունենալու ազգային ժողովում։ Բացի երկկողմ հարաբերությունները քննարկելուց, շատ կարևոր էր, որ ես իմ աչքով տեսնեի, թե ինչպիսի պայմաններում են աշխատում բուժաշխատողները, ինչպիսի պայմաններում են բժշկականություն ստանում Արցախի բնակիչները, քանի որ մեր համար մեր հայրենակիցները որտեղ են ապրում եւ որտեղ են բուժողություն ստանում ու մեզ էլ է կարևոր իմանալ, թե ինչով կարողանանք օգնել բժշկական օգնության որակը բարձրացնելու հարցում։ Հայկական երկու հանրապետությունների բժշկական եւ ռազմաբժշկական օգնության որակը բարձրացնելու ուղղությամբ ըստ Արսեն Թորոսյանի ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ։ Հանդիպում եղավ նաև պաշտպանության նախարարի հետ, արդեն հարցեր բարձրացվեցին, որոշ ոմանք արագ լուծվող հարցեր են, որոնք ին վերադառնալուն պես կլուծվեն, ոմանք մի քիչ երկարատև հարցեր են հագեցվածության, բժշկական սարքավորումներով, դեղորայքով։ Այսինքն աշխատանքային process է, ու քանի որ մենք չենք տարանջատում ու հանրապետությունների համակարգերը իրարից, դրա համար շատ կարևոր է, որ ես անձամբ շատ հաճախ լինեմ այստեղ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի երրորդի այցի շրջանակներում հանրապետության արևիկ բուժմիավորումում հանդիսավոր պայմաններում հանձնվեցին արտագնան դասընթացների մասնակից 4 տասնյակ բժիշկների ավարտական վկայականները։ Նախարարի խոսքով այդ գործընթացը կկրի շարունակական բնույթ։ Կոնկրետ պայմանավորվածությունները նախկինում էլ կային բժշկական սարքավորումների տրամադրում, դեղորայքի տրամադրում, անznակազմի վերապատրաստում, արդեն բազմաթիվ բժիշկներ վերապատրաստել են իմ անցյալ այցից հետո եւ մենք երեք իսկ սերտիֆիկատները հանձնեցինք Արևիկ բժշկական միավորումում ու դա շարունակական կլինի նաեւ պայմանավորվեցինք, որպեսզի Արցախի բուժաշխատողներին վերապատրաստումներ կազմակերպենք նաեւ արտերկրում, քանի որ նման հնարավորություններ հաճախ լինում են։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հայկական երկու հանրապետությունների առողջապահության նախարարները եղել են նաև Հադրութի շրջանում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Նրանք եղան Մեխակավանի զինվորական հոսպիտալում եւ Հադրութի շրջանային բուժմիավորումում։ Նրանց ուղեկցում էր Հադրութի բուժմիավորում Փակբաժնի դերական ընկերության տնօրեն Արա Երեմյանը։ Ղեկավարին Զինվորական հոսպիտալում երկու նախարարները ցանոթացել են հոսպիտալում արկա իրավիճակի, ավելի մոտիկից ցանոթացել բժիշկ մասնագետների եւ հոսպիտալի բժշկական սարքավորումների հագեցվածությանը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Ղեկավարի հոսպիտալին նվիրեց բժշկական պայուսակ, որը հագեցված է առաջնահերթ բուժպասարկման բոլոր բարեկամներով։ Լինելով հադրութի շրջանային բուժմիավորում, Փակբաժին քրական ընկերությունում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար եւ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարականության Ադուլցի շրջանային հիվանդանոցում մոտ 400 քառակուսի մետր մակերեսով կանանց կոնսուլտացիայի եւ ծննդաբերության բաժանմունքի վերանորոգման աշխատանքներին, ինչպես նաեւ նրանք այցելեցին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից վերանորոգված բուժմիավորման ու կողային հարկում տեղակայված 150 քառակուսի մետր մակերեսով ապաստարան, նախարարները համապատասխան ծմուկների առաջարկություններ արեցին վերանորոգող օբյեկտների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Ադուլցի բուժմիավորում Արցախ բաժնետերական ընկերությանը նվիրեց եւս մեկ բժշկական պայուսակ իր բոլոր սարքավորումներով։ Նախարարները ցանոթացան նաեւ շրջանային բուժմիավորման շենքային եւ բուժական սարքավորումների պայմաններին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ճարտարի քաղաքային համայնքում Գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները չնայած մեկնարկել են ավելի վաղ, այդուհանդերձ ճարտարցի հողագործների առօրյան մարտ ամսից ավելի երուն հունով է ընթանում։ Ճարտարի առօրյայի այս եւ այլ մանրամասներին Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Ինչպես տեղեկացրել է ճարտարի քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանը, հողագործությունը քաղաքային այս համայնքի բնակչության եկամտաբեր զբաղմունքների առաջնահերթությունների շարքում է։ Ընդհանուր առմամբ մշակման ենթակա հողահանդակները ճարտարում հասնում են 2000 հեկտարի։ Արցախի գյուղաճակցության հիմնադրամի սերմերի տրամադրման համապատասխան ծրագիրը խթանել է հողագործների երանդը։ Ունենք շատ բնակիչներ, որ պետպահուստային հողերում մեծ քանակությամբ 200 հեկտարով, 100 հեկտարով, 150 հեկտարով հողեր են մշակում։ Հիմնականում ծորեն, գարի, կտավհատ, գառնանացանի համար արդեն կոնկրետ մինչև 250 հեկտարից ավել ունենք, որ արդեն մշակված է հերկ կատարված։ Սերմերը ստանում ենք գյուղաճակցության հիմնադրամից եւ մեծ օգնություն է, որ սերմերը անհատույց տալիս է եմ մեր բնակիչներին։ Եվ իհարկե, մի տարի առաջ քիչ էր, բայց այս տարի արդեն պահանջարկը շատ է։ Մինչև 250-300 հեկտար գառնանցան աշխատանքները մեծամասամբ կատարվի մարտ ամսին։ Չնայած աշխատանք գտնելու հարցը շարունակում է ճարտարում երիտասարդների օրակարգային խնդիրների շարքում դասվել, այդուհանդերձ զբաղմունք գտնելու հնարավորությունները նույնպես քիչ չեն այգեգործությունն է, դաշտավարությունն է, անասնապահությունն է եւ մի մասը իրենց սեփական գործերով են զբաղվում, մի մասը աշխատում է շինարարություններով, ճանապարհների բարեկարգում, սալապատում, իհարկե զբաղմուկ կա։ Անդրադառնալով ճարտարի ժողովրդագրական ցուցանիշներին քաղաքապետը տեղեկացրեց Երիտասարդները ճարտարում շատ է։ Ապրիլյան պատերազմից հետո էլ երիտասարդները դուրս չեն եկել։ Ընդհակառակը դեր Ռուսաստանի Դաշնությունից մի երկու երեք ընտանիք եկել են։ Ամենից մեծ ծնելիության աճը եղել է 10 թվականին, որ հայրից ավել երեխայացնել։ Դրանից արդեն միջել է 80, եկել մինչև 70, 67, 18 թվականի 67-ում է եղել։ Բազմազավակ ընտանիքներ արդեն 8 երեխա դեր, որ 4 երեխան ծնվել է, շատ են։ Մեզ ունենք երկու թաղամաս բազմազավակ ընտանիքների համար, որ նոր պետության կողմից կառուցվում են նոր բնակարաններ եւ արդեն մեծ մասը տեղափոխվել են նոր բնակարանները։ Ճարտարի քաղաքային համայնքում գործում է 5 դպրոց, 2 պետական մանկապարտեզ մեկ ավագ դպրոց, մեկ միջնակարգ, երեք հիմնական դպրոցներ։ Ունենք երկու պետական մանկապարտեզ, 155 երեխա, երկու մանկապարտեզները։ Հաճախում են 760 աշակերտ 5 դպրոցները։ Ունենք մարզամշակութային պալատ, արվեստի դպրոց, որտեղ հաճախում են 200-ից ավելի աշակերտներ։ Բուժօգնություն ստանալու համար անհրաժեշտության դեպքում ճարտարի տեղամասային հիվանդանոց են դիմում նաև հարևան գյուղերի բնակիչները։ Այս համապատկերին սակայն բուժհաստատությունը մասնագետների սղություն ունի։ Տեղամասային հիվանդանություն ենք բարվոք վիճակում, իր ամբողջ հարմարություններով, գույքով, լրիվությամբ նոր, ունեք մանկական բժիշկ, բայց մնացած բժիշկները չկա եւ պահանջարկը մեծ է բնակչության։ Քանի որ մեր հիվանդանոց հաճախում են նաեւ կողքի գյուղերից, Ճարտարի քաղաքային համայնքի խնդիրներից քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանը հատկանշեց նաև վերին ճարտար թաղամասի խմելու ջրի կանոնավոր մատակարարման ապահովումը, որի ուղղությամբ արդեն իսկ մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ներկայումս Արցախում պաշտոնական գրանցում ունեն 17 կուսակցություններ։ Թե դրանց որ մասն է փաստացի գործում դժվար է ասել, նման վիճակագրություն չկա, բայց 2020 թվականի համապետական ընտրություններից առաջ դաշտում աշխուժություն է նկատվում նոր կուսակցությունների ստեղծման կամ ստեղծելու մասին հայտարարությունների տեսքով։ Օրերս կուսակցություն հիմնելու մտադրության մասին հայտնել է նաև հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Կուսակցությունը, որ մտադիր է հիմնել Դավիթ Բաբայանը, կոչվելու է Արցախի պահպանողական կուսակցություն։ Մենք փորձեցինք Դավիթ Բաբայանի հետ զրույցում ողջել, թե ինչ դիրքավորում է այն ունենալու քաղաքական դաշտում։ Նա լինելու է կենտրոնամետ, մենք նպատակ չունենք լինել արմատական ընդդիմություն կամ արմատական իշխանամետուր։ Ոչ, մենք ուզում ենք այնպիսի մի տեղ զբաղեցնել, որ լինենք կառուցողական, որ եթե, ասենք, իշխանությունները ճիշտ քաղաքականություն են վարում, ասենք սա ճիշտ է։ Եթե սխալ քաղաքականություն են վարում, քննադատենք եւ ասենք սխալ։ Հետևաբար կլինի մի քաղաքականություն, որը ակտիվորեն կմասնակցի պետականաշինության գործընթացին եւ մեր գաղափարներով կկիսվենք անընդհատ։ Ուզում ենք որ ժողովրդի հետ մի շփման մեջ լինենք մենք պատրաստ ենք բաց լինենք ցանկացած քննարկումներ եւ որևէ մեկի մենք ճշնամի չենք համարում։ Առհասարակ դեմ ենք, որպիսի ճշնամանանք։ Եվ վերջում մենք գտնում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ ցանկացած բայի հակառակորդը կարող է մեզ վրա հարձակվել։ Հիմա եթե մեկը մյուսին ճշնամի է համարում, ճորված խոսքեր է ասում, հայհոյում է ո՞նց ենք կանգնելու խրամատում իրար կողքի։ Դուք երկար տարիներ պետական պատասխանատու պաշտոններ եք զբաղեցնում եւ ահա այսօր հանգել եք այն կարծիքին, որ ձեր քաղաքական գործունեությունը շարունակում եք կուսակցության տեսքով։ Ինչն է ձեզ հանգեցրել այդ որոշմանը։ Գիտեք, դա իհարկե շատ բարդ որոշում է։ Արդեն կա համապատասխան փորձ, կուտակված գիտելիքներ եւ այլը։ Եվ 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ խոսել կուսակցության մասին ճիշտ չէր, որովհետեւ նախ եւ առաջ իրավիճակը այլ էր, երկրորդը կուսակցություն հիմնելը դա մեծ պատասխանատվություն է, որովհետեւ վերջում բազմաթիվ մարդիկ պետք է քվեն տան, հավատան, ինչ որ պահանջեն։ Դրա համար պետք է համապատասխան, այսպես ասած, փորձ, գիտելիք, վաստակ, որից հետո մենք դեպքերում կարելի է այսպիսի կարևոր որոշումներ ընդունել։ Եկ կարծում եմ պահը հասունացել է եւ կուսակցության ստեղծում ինքնանպատակ չէ, պարզապես ուզում ենք շարունակել մեր ծառայությունը եւ այդ կուսակցության միջոցով, քաղաքական ուժի միջոցով կարծում ենք ամենաարդյունավետ ձեւով կշարունակենք մեր ծառայությունը։ Որն է ձեր տեսլականը երկրի արտաքին զարգացման հերանեկարներում եւ ներքին։ Արտաքինը հետեւյալն է, որ անվտանգությունը մեզ համար գերագույն արժեք է Այսինքն իհարկե կարգավիճակը ճանաչումը շատ կարևոր է, բայց առանց անվտանգության հզոր համակարգի եւ նրա պահպանության անհնարին է լինելու մնացած բոլոր խնդիրների լուծումը։ Հետևաբար հզոր համակարգի պահպանում։ Ներքին կյանքում իհարկե մեր ավանդական արժեքները, որը Ղարաբաղը միշտ աչքի էր ընկնում, հիշում եք Ղարաբաղցի երգը՝ վաստակդ արդար խիղճդ մաքուր։ Այս սա է լինելու իմաստը՝ օրինականություն, օրենքների խիստ հետևում եւ ցանկացած տիպի չարաշահումների դեմ անզիջում պայքար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր երեք տեղի ունեցել հացամթերքի շրջանառության ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքների շնորհանդեսը, որն իրականացվել է Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի կողմից։ Ներկայացնելով կատարված ուսումնասիրության արդյունքները հանրային ծառայությունը եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանն ասել է, որ ուսումնասիրության միջոցով փորձել են բացահայտել շուկայում գործող ընկերությունների իրացման մասնաբաժնի եւ շուկայի վրա ազդեցության մակարդակը, ապրանքային զարգացմանը խոչընդոտող հանգամանքները, դիտարկել շուկայում ընկերությունների վարկագիծը օրենսդրության պահպանման տեսանկյունից։ Նրա խոսքով իրացման վրա ազդող գործոնների մեջ հատկանշական առաջին գործոնը հացի գինն է։ Այստեղ մեծ ազդեցություն ունեն նաև ապրանքի որակը եւ պահպանման ու իրացման պայմանները, ինչպես նաև ընկերության ճանաչվածությունը։ Հանդիպմանը ներկահած արտադրող ընկերությունների կողմից բարձրացվել են մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում էին շուկայում հայտնված նոր ընկերությունների կողմից իջեցված հացի գնին։ Նշենք, որ Երևանից Ստեփանակերտի մի շարք խանութներում մատնակաշ հացը սկսել է վաճառվել 110-ից 120 դրամով, հաշվի առնելով հացի քաշը։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Արցախ էներգո փակ բաժնի տիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի մարտի 7-ին ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացնելու նպատակով հետագայում վթարներից խուսափելու համար կուսանկազրկվեն ներքոյիշյալ հասցեների բոլոր հանրային բաժանորդներն ու հիմնարկ ձեռնարկությունները։ Ժամը 10-ից 14-ը թիվ 1041 կենթակայան Դուդինի փողոց, ժամը 10-ից 13-ը առաջին քաղաքային օթային գից, Աբովյան 1 2 A 4 5 46, 7, 8, 9, 10-ից 46, Բարսեղովի 1 3 3A 5 5A 7A 9 9A 11-ից 35 Ազատամարտիկների 13 15 17 21 23 29 31 33 34 42 44 Կամոյի 1413-ից 30, Մխիթար Գոշի 123466, Սարոյան 4566810, 25-ից 30, 31-ից 43, Դավիթ Բեկի 13-15-30-ից 58, Իսակովի 5-7-9-11-13-15, Ռաֆու 2 Արցախի հանրապետության դատական դեպարտամենտի Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ոստիկանության շենքերը առողջապահության նախարարության Քերոլայն Քոքսյան վան վերականգնողական կենտրոն Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն Արցախի պետական համալսարան ՊՕԱԿ-ները Արցախ բանկ հաղթանակ մասնաճյուղ ՓԲ-ն Հայ էկոնոմ բանկ Արցախի մասնաճյուղ բազմաժնետիրական ընկերությունը հարուտ Ջուլիետ Արփինե Գրանդ Քենդի Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները, Գրիգոր Նարեկացի համասարանը, Սվետլանա Աղաբեկյան, Արսեն Աղասյան, Աձը հացի փռերը։ Ժամը 15-ից 17-ը 10 կիլովոլտ 4-րդ քաղաքային օթային գիծ։ Ազատամարտիկների 35, 37, 37A, 41, 43, 46, 59, Մխիթար Գոշի 7A, 8, 10, 10A, Տիգրան Մեծի 1 5 7 10 11 13 15 17 18 19 23 B33 եւ առաջին 5-րդ 6-րդ 8-րդ փակուղիներ Մանուկյան 4 B6 8 10 12 17 19 23 Մաշտոցի 1 3 5 5 A Իսակովի 2 2A 2B 4 Ստարովոյտովայի 2 Պարսեղովի 11 Թիվ 2 Դ դպրոցը, հանրային հեռուստարադիո ընկերություն, կենտրոնական ավտոկայան, Արցախ բանկ, Տիգրանակերտ մասնաճյուղ փակ բաժնի տիրական ընկերությունները, Շանթ, Հեղնար, Գնատ, Հաղթանակ, Սոբոլ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն երեկոյան ժամերին տեղումներ վարկյանում 3-ից 8, առանձին վայրերում մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևելյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5 ցելսիուսը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։